الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كنا دلنا درسيت وفقه كتك كتاب شيت إرشاد للبصائر والألباب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي rahimahullahu taala katika swali la kumi na tatu ambalo amezungumzia hali lashyau najisa hivi vitu vyenye najsi mahdudatun au maaduda ni vitu ambavyo vimewekewa ukomo au vimewekewa idadi wa sifatu dhalika na sifa ya vitu hivyo Aljawabu awalan, jawabu la kwanza akajibu shekhe akasema, yajibu an yu'lama, inawajibika ifahamike, ni wajibu ifahamike, anna al fi jamii lashyai ashyai asili katika vitu vyote ni tahara. Jambo la kwanza inatakiwa ifahamike kuwa asili ya vitu vyote ni tahara fala tanjusu vitu hivyo haviingii kwenye najsi wala yanjusu minha illa ma dalla alayhi shar'u wala katika vitu hivyo hakuna kitakachoitwa najsi isipokuwa kile ambacho kimejulishwa na sheria fahadha aslun mahdudun huu ndio msingi ambao uliowekwa na sheria la yashiddu anhu shay'un hakuna kinachoongezwa katika hilo wa amma ma warada annahu najisun ama vile ambavyo impatikana katika dalili kwamba ni najsi faminhu ma huwa mahdudun kuna ambavyo vimewekewa ni vitu maalum mahdudun vimewekewa mpaka maalum wa minhu siwarun madudatun, na vingine ni vitu maalum vyenye kuhesabika, yani ni sura zenye kuhesabika. yajma'uha jamia, inakusanywa makundi yote haya mawili, annaha kullaha khabithatun, kwamba vitu vyote hivi ni uchafu, vitu vyote ni uchafu walakin mahallu lkhubuthi qad yakhfa alaina lakini sehemu ya uchafu inaweza ikafiki, ikafichika kwetu tukawa tusijue fanabbaha fanabbahana shari'u ikatujulisha sisi sheria ala ma yadulluna wa yurshiduna ila dhalika kitu ambacho kitatuongoza na kutujulisha juu ya hilo faminal mahdudi katika vitu ambavyo ni vitu vyenye kufahamika cha kwanza anna al-kharija min as sabilain kile kinachotoka katika moja ya njia mbili sabilaini njia mbili yake za siri njia ya mbele na njia ya nyuma za siri za mwanadamu alladhi lahu jirmun najisun ambavyo vina tatizo la najsi vinaitwa najsi illa almaniya isipokuwa manii manii hayaitwi najisi ama vingine vinavyotoka katika njia ya siri ya mbele ya nyuma vinaitwa najisi lakini manii hayaitwi nini najisi manii yanatoka katika njia gani ya siri mwejuaje طيب isipokuwa manii فإنه صح عن النبي مني مسيح kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam طهارته جنب لك لو طهارة kwamba manii طهارة وأنه ينبغي فرق يابسه وغسل ربطه رطبه manii yanatakiwa kama atakuwa yamekauka basi utakwangua tu hivi utaendelea na shughuli zako za ibada na kama atakuwa mabichi basi uta, utayaosha kwa maji na hadithi yake tulipata kuisoma pia vile vile imeitoa Imam al-Bukhari kutoka kwa Aisha kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliosha katika nguo yake mani alafu akatoka na nguo yake akaenda kuswali wa atharu ghusl fihi yaqa'u alma yani na ile sehemu aloesha inaonekana haijakauka akaenda kuswali hivyo hivyo inakusubiria yaani nguo ikauke katika hadithi nyingine pia vile vile ambayo kaitoa Muslim Aisha alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallama ana anakwangua kwenye nguo ya Mtume sallallahu alayhi wasallama Mtume swalla salam amuona akangua mani aliyokauka ile kakangua baada ya hapo Mtume akaswalia ile nguo kuonyesha kwamba yakiwa makavu yakiwa yamekauka mfano mtu amelala usiku akaota harusi alipoota yale mania akatoka kaendelea kulala mpaka asubuhi anakuja kushtuka saa moja kasorobo hivi au saa moja mania ushakauka kwenye nguo tayari ah hii hali imetokea sangapi mimi lakini ah nakumbuka kweli nili nilipatwa na hali fulani mimi usiku basi anaweza kafungua ile kenda kakoga akaenda zake msikitini fanyana vizuri na ikiwa mabichi ataosha kwa maji wa min almahduni na katika vitu ambavyo ni mahdudi pia vile vile vimewekewa mpaka wa kisheria anna ma haruma ma anna ma haruma ukuluhu akuluhu vilivyoharamishiwa kula kuliwa kwamba hii ni haramu kula wa huwa akbaru min alhirri khilqatan na vikawa ni vikubwa kuliko paka kwa ukubwa wake maumbile innahu najisun vitu hivyo najisi kalkalbi kama mbwa khinziri na nguruwe wasibai albahaim na wanyama wakali wanyama wenye kushambulia katika wanyama fahadhihi jamia ajzaiha hivi wanyama kama hawa viungo vyao vyote wama akharaja minha na vile vinavyotoka katika sehemu zao za siri najisi vyote ni najisi yani mbwa mwenyewe ni najisi na choo chake pia nini najisi wala yustathna minha shay'un hakitolewi chochote kwamba labda mate yake itakuwa sio najisi hapana جوت النفس على المشهور من المذهب قد كقول اليوم مشهور كوني مذهب والصحيح نيلي قولي ليكو صحيح أن الحمار والبغل ريقه وعرقه ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر بخلاف بوله إلي مفاميك كوندا نبغل نيومبو عليه mate yao jasho lao nywele zao na kinachotoka katika mapua yao manake yale mafua makamasi ni masafi bikhilafi baulihi tofauti na mikojo yao warauthihi na vinyesi vyao wa ajzaihi na viungo vyao vingine fa innaha khabithatun najsa ni vichafu najsi lianna an-nabiy kana yarkabuha kwa mtume alikuwa anampanda punda wasahabatu na pia masahaba watu walikuwa wakipanda punda huko zamani akiwemo mtume sallallahu wasallam sasa hivi watu punda wanabebesha mizigo hawapandi watu wanapanda farasi au sio na ngamia watu walikuwa wanapanda punda na mtume alikuwa na punda wake kama ilivyokuja katika hadithi ya Muadh ibn Jabal كنت ردي كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له غفير mtume alikuwa na punda wake ampa jina akamwita Ufairi kwa hiyo sio vibaya mtu akiwa na punda wake akampa jina au sio pia kuna baadhi ya watu wanaofuga mbwa wamewapa majina mbwa yao majina na wengine wenye kufuga ng'ombe pia kuna baadhi ya ng'ombe zao zile kubwa kubwa wamezipa majina sema huyu ndo simba wazizi hmm? ng'ombe akawa anaitwa simba tumefahamiana vizuri lakini mtume alikuwa na punda ambaye alikuwa anamtumia na yule punda alikuwa anaitwa jina gani ha ha Ufairi alikuwa anaitwa Ufairu ismuhu Ufairu punda wa mtume alikuwa anaitwa Ufairu na ولم يأمر bitawqa arqiha hakuamrisha kwamba watu wajiweke mbali na jasho la yule punda warithiha na mati ya punda wa sha'riha na zile manyoa au nywele za punda wa hiya aula min, min taharati su, suari lhir na vyenyewe ni tahara kuliko mate ya, ya, ya, ya, ya paka alladhi thabatat taharatuhu mati ambayo yamethibiti utahara wake paka kila mboga hauwezi kuzimwaga au sio eh utazifanyaje zinabaki zingine kala nusu nusu kakuachia unafani unakula leo zilizobakia hauwezi kwenda kusukuma ah hizi zinalaki si bwana mate ya mate ya paka yao mumu au sio au nyinyi mmeona watu wakizitupa watu wanatupa kwenu wanatupa waambie wasitupe ah sio uchafu tahara ile mate ya, mate ya paka sio uchafu mm. ule sio uchafu paka amekula nusu na amalizia nusu <laughs> eh, kwa sababu mate yake sio nini sio najisi sasa kama mate yake sio najisi tatizo liko wapi kwani kuku akija kadokoa wali wako utomwaga kuku akija kadokoa dokoa ukamwahi ukamfukuza ule unaobakia kwa hiyo kuku hana mate au yako yanakuwa madogo mm. kwa hiyo ule yale mate ya paka sio najisi waalalahu sallallahu alayhi wasallama na mtume akayapa dosari biannahumna akawapa dosari paka kwamba kwa nini mate yao yawe yasiwe najisi annahunna min at-tawafina alaykum wat-tawafat kwamba paka ni wanyama ambao wanazunguka kwenu mara nyingi sawa sawa kila saa paka niko na mtu na paka anawapenda wake sasa mkiambiwa paka najisi itakuwa tabu manake kila saa paka uko naye eh kwa hiyo ikawa imesamehewa paka kwa sababu ni katika tawafina ni katika wanyama ambao wakizungukia sana wale tuko nao katika majumba yetu ومشقة ومشقة ملامسة ملامسة الحمير والبغال na ugumu pia katika kule kugusana na, na punda kugusana na wale nyumbu kunakuwa na ugumu ashaku min hirri bikathir ugumu wake zaidi ya paka kwa mara nyingi zaidi wa aula biibahati wa tathhir hivyo wenyewe ni bora zaidi katika katika uhalali na usafi na utahara kwa sababu watu wanawatumia kuwapanda وأما محرم الأكل أما في الأنباب محرمش وكولا مما هو مثل الهر فنوفاك أو أصغر أنباب تقوبيا أو نشيني فاك منه فإن سؤره وريقه وعرقه طاهر متياك يشولاك ها دينواك نحلال طاهر wa amma bauluhu wa mamkojo wake wa rauthuhu na kinyesi chake wa jamia ajizaihi ajizai lahmihi na sehemu za nyama zake fa innahu najisun vitakuwa ni najisi siwa ma laisa lahu nafsun isipokuwa vile ambavyo ma laisa lahu nafsu saila havina nafsi kama vile vidudu fa inna jamia ajzaihi tahiratun viungo vyake vyote ni ni tahir kal aqrab kama nge eh wadhubabi nanzi wanahwihima na mfano wake wa amma maakulu lahmi ama vyenye kuliwa nyama yake fakullu minhu fakullu ma minhu tahirun siwa dami viungo vyake vyote vitakuwa ni halali isipokuwa damu yake tu ndio itakuwa haramu wama tawallada min ad-dami na vinavyotokana na damu vitakuwa havifai min qaihin wa sadidin kama vile usaha makamasi yale hivyo vitakuwa havifai kuliwa ni haramu ama mnyama mwenyewe ni halali kuliwa kufahamiana vizuri na hapa tumejifunza kwamba hivi ni vitu ambavyo sheria imevitaja kwamba ni vitu sio najsi vinafaa kutumika na sehemu iliyobakia tutaimalizia katika darasa yetu ya kesho akituwafikisha Allah tukawa hai katika vitu ambavyo ni mahduda mina najasati ambavyo vimezungumzwa kwamba hivi vitu ni katika ni katika najsi wa sallallahu nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim kuna swali kuna sehemu hmm. hamna hamna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu